Falënderimi absolut i takon Allahut tebareke ve teala, përshëndetja e Allahut xhalla ve ala dhe mëshira e tij qoftë mbi më të mirin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin me të mirë deri ditën e gjykimit. Vazhdojmë me lejen e Allahut tebareke ve teala në shpjegimin e librit të Hoxhës Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroftë, librin të cilin e ka titulluar Kitabu Tauhidi, libri i Tauhidit, njësimit të Allahut tebareke ve teala. Dhe e përmendëm se gjashtë kaptinat e para janë prej kaptinave më të rëndësishme të kësaj libri dhe e ka përmend Hoxha në fillim qëllimin e krijimit të njerëzve, pastaj ka përmend vlerën e tauhidit, pastaj ka përmend se kush e realizon tauhidin çka ka te Allahu xhalla ve ala, pastaj ka përmend frikën nga shirku dhe tash e ka sjell hoxha një kaptinë e cila është shumë e rëndësishme dhe kjo e cila vjen pas kësajna edhe cila është e fundit prej kaptinave të cilat janë bazë. Pastaj tjerat çka vijnë prej kaptinave janë krejt shembuj dhe ilustrime të gjithë këtyre gjashtë bazave të cilat i ka përmend Hoxha, këto dy kaptinat janë prej më të rëndësishmeve. Prej më të rëndësishmeve, sidomos ajo e cila vjen pas, nga se është kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Kjo është më e larta. Më e larta prej këtyre kaptinave është la ilaha illallah, çka domethënë dhe si realizohet. Kjo kaptinë quhet Ed-dua ila shahadati an la ilaha illa Allah. Pasi që e përmendi vlerën dhe kush e realizon çka fiton dhe friga që mos ta gërvishmi dhe mos ta njollos naj diçka prej shirkut, fjalën më të madhe la ilaha illa Allah, tani e ka pru kaptinën thirrja për ata i cili e ka realizu këta dhe e ka kuptue me i thirrë të tjerët në la ilaha illa Allah dhe i ka përmend disa dobi hoxha Allahu e mëshiroftë shumë madhështore Shumë madhështore të cilat dietarët i kanë shpjeguar vazhdimisht nga nga konkludimet e hoxhës Allahu e mëshiroftë. Thotë, bazë në këtë në këtë kaptinë është fjala e Allahut xhalla ve ala kul hadhihi sabili. Allahu xhalla ve ala i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thuaj, kjo është rruga ime. Kjo është rruga ime. Ed'u ila Allah. Unë thërras për tek Allahu xhalla ve ala. Thuaj, kjo është rruga ime. Dhe që në start, Allahu xhelle wa ala e ka tregue pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, do t'i përmendmi dobitë dhe do t'i përmendmi gjithashtu demant dyshimeve të cilat shpërndahen dhe hudhen në kohën e sodit. Allahu xhelle ue ala ka urdhru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thuaj kjo është rruga ime. Çka kuptohet me këtë? Që besimtarët e kanë një rrugë, nuk pranojnë tjetër. Besimtarët e kanë një rrugë të caktume me argumente dhe nuk pranojnë tjetër. Edhe kjo është argument dhe demant i atyre të cilët thonë ka mundësi edhe pak ma ndryshe, nuk ka mundësi pak ma ndryshe. Vetëm një rrugë është. Hadhihi sabili, kjo është rruga ime. Nëse del prej rrugës s'ka mundësi. Nuk ka mundësi pastaj ti me thonë, unë jam me ata të kësaj rrugës mirëpo qëndroj këtu. Jo. Kul hadhihi sabili. Na ecmi nëpër këtë rrugë. Për ku thërras tek Allahu xhelle ue ala, jo tek vetvetet e tona. Jo tek vetvetet e tona. Madje kanë thënë disa prej komentatorëve të librit Allahu i mëshiroftë prej dijetarëve, Kanë thënë, ka prej njerëzve të cilët thërrasin në hak në disa mesele, mirëpo n'realitet thërrasin në vetvetet e tyre, në personalitetin e tyre. Dhe kjo ka alamete, dhe kjo ka shenja. Si kanë thënë hidhrohet kur nuk i pranohet thirrja. Hidhrohet kur nuk i pranohet thirrja, ndërsa besimtari është i urdhnu me thirr n'rrugë t'Allahut xhelle ue ala për te Allahu xhelle ue ala dhe çështën e ka ai. Na dojna ma së shumti me pranu njerëzit Edhe mundohemi edhe pastaj ka me tregu Allahu xhelle ue ala se si thirret Mirëpo, ai çka s'e pranon, na nuk kena nevojë mu me, me u nervozu dhe me u hidhru Se kjo është çështje e Allahut, na nuk kena dorë në këtë çështje Andaj na duhet me pas kujdes mos thirrmi në personalitetet e tona Po tek Allahu xhelle fi ula Pastaj ka thonë Allahu tebareke ve teala ala basiratin. Me dituri dhe largpamësi. Me dituri dhe largpamësi. Nga se daveti s'ka mundësi mu ba pa dituri. Daveti s'ka mundësi mu ba pa dituri. Qysh ka mundësi ti me thirrë dikan pa dituri?. Andaj dijetarët kanë thonë n'përgjithsi daveti është tri kategori. Duhesh me pas sinceritet, pra me thirrë veç te Allahu xhelle ue ala, kjo e para. Ala lillahi dinul khalis Feja për Allahun është veç kristal Çka është e njollosur nuk është për Allahun E para është kënda pa sinceritet s'ka mundësi dikujna m'ju pranu thirrja Pastaj Me pas ilm Me pas ilm Ilm t'sheriatit Dhe ilm të personit të cilin e thirr Ilm t'personit të cilin e thirr Dhe hadithi të cilin e ka pru hoxha është argument për këtë çështje Nga se dikush e pranon me të butë thirrjen, e dikush e pranon me të fortë. Ka njerëz të cilët e pranojnë vetëm me të fortë thirrjen. Çka me thonë se ai, ai me të butë, ai nuk njeh të butë. Kështu ka pas edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me të fortë e ka pranu thirrjen me të butë jo. Dhe të kundërtën, ka pas me të butë e ka pranu me të fortë jo. Andaj ka qenë njëri rob i zant Dy dit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj e kan lëshue dhe asht kthy dhe ka pranue fen e Allahut xhalla wa ala sahabët i than po pse se pranove tu kon mrena tha mos menoni që e kum pranu prej dhunës mos menoni që e kum pranu prej dhunës po u lirova tash erdha me dëshir pra ka njerëz të cilët e pranojnë me të but ka njerëz të cilët e pranojnë me të fort dhe e treta kan thon është kjo basira largpamësia Me ditë me ja kallzu rrugën qysh shkon drejt Allahut xhalla wa ala. Se ka mundsi ti e thirr, po nuk di me ja tregu rrugën. Nuk di qysh me i tregu qysh me mrri deri në fund. Se me rëndësi është me mrri deri në fund. Jo veç me nisë rrugën, po me rëndësi është me mrri deri në fund. Andaj Allahu xhalla wa ala ja ka përmend këtë pejgamberit sallallahu aleyhi Wa sallam. Pastaj i ka thon Allahu te bareke wa taala ana wa man ittaba'ani. Në qështu në këtë rrug te Allahu xhalla wala me largpamsi, me dituri, thras unë dhe ata të, të cilët vijnë pas meje. Ata të cilët vijnë pas meje. Pra ai i cili thrret thirr sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ana kjo është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thuaj unë. Dhe ai që më vjen mas mua thirr me dituri. Edhe ai që më vjen mas mua thirr me dituri dhe me sinqeritet ndaj Allahut te bareke ve teala. Pastaj ka thon wa ma ana min al mushrikin. Dhe ka thonë thuaj unë s'jam prej mushrikëve. Dhe unë s'jam prej mushrikëve. Dhe këtu e ka e ka sjell pastaj hoxha kena me përmend n'fund një dobi madhështore. Tash hoxha ka pru një hadith të cilin e ka nxjerr Buhariu dhe Muslimi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërgu një sahabi për me bë davet. Për me bë davet tek një popull të cilët kanë qenë jehud dhe krishterë. Sahabiu të cilin e ka dërgue ka qenë Muadh ibnu Xhebel. Muadh ibnu Xhebel. Dhe e ka dërgu në Jemen. Dhe kanë qenë njerëz të ditur ata ku i ka dërgue. S'kanë qenë njerëz masë e thjeshtë, jo. Kanë qenë njerëz të librës. Nëse jehudët lexojnë, jehudët lexojnë edhe Allahu xhelle ue ala e ka përmend këta se ata lexojnë, edhe kanë inteligjencë, edhe din. Se njeriu çka di me bo kurtha ajo është inteligjent, nuk mendjetrashi s'ka mundësi me bo kurtha. Andaj Allahu e ka përmend se din. Edhe kjo e ban njeriun me pas kujdes se jo çdo kategori e njerëzve Bohet leht davet Bohet leht davet Andaj kur e ka dërgu pejgamberi sallallahu alejhi ue selem ka thonë Inneke te'ti kaumen ehlu kitab Ti je tu shku te një popull nuk janë thjesht ato Ti nuk janë thjesht ehlu kitab Janë ithtarë të librës Dëshmia se nuk ka të adhuruar me meritë pos Allahut xhelle xhelle ue ala. Shikoni, ka shku në krishterë dhe jehud, të cilat kanë dituri. Dhe pejgamberi a.s. thot, pse dietar kanë diskutu pse i ka thonë ti je tu shku te njerëz me libër. Pse ti je tu shku te njerëz me libër Dhe gjithashtu dijetarët e kanë diskutu Pse e ka zgjedh Muadh ibni Xhebelin Pse s'e ka çu një tjetër Pse nuk e ka dërgu një tjetër Po Muadh ibni Xhebelin I ka përmend hoxha Gjitha dobit e hadithit Në fund të kaptinës Pastaj ka thonë Fillimisht merru me teuhid. Nëse të dëgjojnë, atëherë lajmëroi se Allahu ja ka bo obligim pesë vakt namaz. Pesë vakt namaz. Edhe që kjo kaptin, kjo hadith, është argument për ata të cilët e llomotisin disa njerëz, qoftë prej masës thjesht, qoftë prej atyre të cilët ligjërojnë dhe thojnë, çka ki ti punë me hi n'akide kur nuk e di abdesin. Çka ki ti punë me i msu meselet e mdhoja, kur ti nuk e di abdesin dhe nuk i di disa mesele të namazit. Pejgamberi a.s. po i thot Muadhit, mos gabo asni mesele me jau kallzu pa e kuptu këta mirë. Mos gabo asni mesele, as namazin, namazi që lanja e namazit është kufër, pa namaz nuk ka mundësi me hi në xhennet. Mirëpo para kësaj asht ni sen hala ma i madh se kjo. Teuhidi i Allahut xhelle ue ala, mos me kuptu këta falu sa të dushë. Falu sa të dush, edhe kjo është teksti i pejgamberit sallallahu alejhi ue selem. Nëse të ndëgjojnë këta, atëherë kallzoju. Përndryshe, s'ki nevoj çka me ju kallzu. Çka po ju kallzon ti se i kanë namazin farz, e zekatin farz, e agjërimin farz, e haxhin farz, kurse ata te e para kanë ra. Te e para kanë ra. Andaj kjo është prej budallakisë me thanë, ti nuk di me marr avdes mirë, po më kallzon mesele t'mdhoja. Po, me këto mesele t'mdhoja kanë hi sahabët n'xhennet. Me këto meselet e mëdha kanë hi sahabët në xhenet, sa që Ebu Hurejra radhiyallahu anhu i ka thon sahabëve një ditë, a e dini një njeri që ka hi në xhenet pa namaz? Kanë thon s'ka mundësi me hi në xhenet një njeri në xhenet pa namaz. Dhe kjo prej argumenteve se te sahabët ka qenë pa namaz e vdek me hi në xhenet. Ka thënë Ebu Hurejra, ju s'e njihni një, po unë e njoh një. Ju nuk e njihni, po unë e njoh pa namaz. Ka thënë kurrë s'ka bo sexhde. Ka thënë, kjo është e pamundur. Ka thënë vallahi është e mundur. Ka thënë ka qenë njëri prej mushrikëve. Dhe ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë ja Rasulullah, dua me luftu me ty. Ka thënë nuk ndihmona me mushrik, largoju. Ka thonë, du me luftu ka ana jote, nuk po du me luftu ka ata. Ka thonë, pranoje la ilahe illa Allah, Muhammedun Resulullah, pastaj lufto me mu. Dhe ka pranu dhe ka hi n'luftë, dhe ka vdek. Pejgamberi alejhi selam ka thonë, qeky ka hi n'xhenet. Ebu Hurejra thotë, kurrë s'ka bo sexhde. Kurrë s'ka bo sexhde. Veç se ka thonë, la ilahe illa Allah, Muhammed Resulullah, ka hi n'front, ka vdek, ka shku te Allahu xhelle ve ala. Nuk i ka ditë kushtet e abdesit as me fal as rekatet kurgjë s'ka ditë. Andaj Allah pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka mësu Muadhin mos gabon me ju tregu asgjë para se ata me kuptu mirë një herë shahadatu an la ilaha illa Allah dhe në një transmetim tjetër të Buhariut an yuwahidullah që ta njësojnë Allahun tebareke wa taala. Dhe hadithin tjetër që e ka pru hoxha Është hadithi i Sahl ibn Sa'dit radhiyallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Khayberit ka thënë, kam me ia dhënë flamurin një njerit i cili e don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu dhe pejgamberi e dojnë atë njeri. Allahu xhelle ve ala ka me ia dhënë çlirimin n'dorë të atina. Tan natën, tan natën sahabët kanë ba muhabet dhe janë mundu se cili ka me kon ky. Cili ka me qenë qeky njeri. Cili ka me qenë ai njeri cilin po e dojka Allahu dhe pejgamberi dhe pejgamberin po e dojka edhe Allahun ky njeri. Pastaj, pasi që i kanë bo bisedimet e mëdhaja dhe janë mundu se me u paraqit, po mos jam unë ai, mos po ma jap mue, dhe kur pejgamberi alejhi selam ka dalë ja, jashtë haptazi, i kanë çu kokat kush është ai, pi gëzimit t'madh, kujt po e jepka, ja ka dhonë një njeri që s'a konë prezent hiç. Ka qenë Aliu radhiyallahu an. Ka thënë ku është Aliu? Ku është Aliu? Kan thënë sahabët Aliu është i smut, ankohet prej syve. Ka thënë thirrne Aliun. Edhe e kanë thirr Aliun dhe i ka pështy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sy. Edhe është shërue. Edhe është shërue sikur mos me pas pas kurrë sëmundje. Pastaj ja ka dhënë flamurin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë unfudh ala rislik Ec rrug të Allahut xhella uala i qet Ec rrug të Allahut xhella uala i qet Ngadalë mos u ngut Merre flamurin dhe ec i qet Hatta tenzile bi sahatihim Derisa të arrish në fushëbetejën me, me ata Tek ata kur të mrrish te armiku Pastaj ka thonë dhe kjo është fjala të cilën e hoxha ka pru për këtë fjalë hadithin, thumme d'uhum ilel islam, pastaj thirri në islam. N'durt e tua është ma e mirë se sa ti me i pas njëqind deve të kuqe. Njëqind deve të kuqe ka qenë atëherë pasuri e madhe, ndoshta mrrin miliona e mbi diçka. Apo në një transmetim tjetër, ma e mirë se me ta dhon krejt dunjon. Ma mirë se me ta dhon krejt dunjon, një njeri me u udhëzu n'durt e tua. Këto dy hadithe i ka pru hoxha për me tregu vlerën e davetit në la ilahe illallah edhe Muhammedun Rasulullah. Tani hoxha i ka përmend meselet të cilat i ka nxjerr nga këto tri argumente. Ajeti i surës Jusuf, thuaj kjo është rruga ime, hadithi i Muadhit i dërgum në Jemen dhe hadithi i Sehl ibn Saadit, kur pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ja ka dhonë flamurin dhe ja ka kallzuar rrugën se si thirret për tek Allahu xhelle u ala ka thonë hoxha Allahu e mëshiroft meselja e parë nga këto sende e kuptojna se daveti për tek Allahu xhelle u ala është rruga e gjithë pejgamberëve daveti për tek Allahu xhelle u ala është rruga e krejt pejgamberëve andaj besimtarit nuk duhet me i ra ambicia kur lodhet për davet Se kjo është e krimit e ditë pejgamberëve E rruga e pejgamberëve nuk a e lehtë Rruga e pejgamberëve nuk është e lehtë Po e ronë është e ronë Duhet me mbajt dhe duhet me bart shumë prej ofendimeve dhe Dhe maltretimeve dhe kështu me radhë prej sendeve të cilat Nuk i do nefsi dhe shpirti Mirëpo kur ta dije se kjo është rruga e pejgamberëve Kjo i lehtësohet Ngase Allahu i ka thënë Ene ve menit-tebeani Une, jo veç une Po edhe ai çka m'pason mue E ai çka e pason pejgamberin alejhi selam, e ka shpërblimin, ashtu siç sa merr prej hise prej davetit t'pejgamberit, sallallahu alejhi ve sellem. Ka thonë hoxha meselja e dytë, et-tenbihu alel ikhlas, me pas kujdes në sinqeritet, Kur thirr në rrugë t'Allahut xhalla wala, mos me thirr thash tek personalitetet e tona. Ngase është normale se ai cili thirr n'rrugë t'Allahut xhalla wala i ngritet personaliteti dhe i bë i ngritet fama. Ngase kjo është për shkak asaj madhështisë që ai thirr në ata. Mirëpo kjo hoxha thot nuk duhet me harrue sinqeritetin. Edhe nëse fiton famë dhe autoritet nuk duhesh me harrue se ti famën nuk e fituat ti. Po për shkak kah asaj shka thirr. Edhe kjo mos të harrojë ti se ti s'ki vlerë kurgjo. Pa Allahu xhalla wala është ai i cili të jep vlera. Është Allahu xhalla wala i cili të jep vlera. Dhe argument është ed'u ila Allah. Thërras për tek Allahu xhalla wala. Thrras tek Allahu tebareke we teala. Li anna kathiran min an nasi law da'a ila al haqq fa huwa yad'u ila nafsihi. Allahu e mëshiroft çfarë dobi e ka nxjerr nga kjo ajet. Ka thonë edhe pse shumica e njerëzve edhe nëse thirrin n'hak, ato thirrin për tek vetvetja e tyre. Edhe nëse thirrin n'hak, ato thirrin për vetveten e tyre. Dhe këta nuk ka mundësi çdokush me vërejtë. S'ka mundësi çdokush me vërejt. Veç ai që ka basira, largpamësi të madhe. Ngase ai prej përjashtë është tu thirr në hak. Ndërsa në realitet ai është tu thirr tek vetvetja e tij. Ai është tu thirr tek ajo e cila quhet egoja, personaliteti i tij. Nuk është tu thirr për në hak. Pse? Ngase nëse vjen dikush me një hak, Edhe ai është i vogël. Nuk ka personalitet sa ai. A është i gatshëm me ia pranue? Edhe këtu vjen ajo shoshitja. Këtu vjen ajo shoshitja. Ngase Omer ibn Khattabi prej ni plakës e moshume e cila ka qenë në vite shumë Ka mrri me jetu në kohën e Omer ibn Khattabit, Omeri ka dalë në hutbe dhe ka thonë, o ju të cilët keni vajza, dhe o ju gra, mos lipni shumë meher, mos lipni shumë pare kur të martoni, se ka thonë po jau shtrëngoni shumë dhe po jau rëndoni të rive prej muslimanve. Kshill po e ka thonë prej t'obligimit ka thon a çu ni plakë ka thon Omer Allahu ka thon lipni sa doni pse ti po thue mos i shtrëngoni, ka thon Allahu lipni sa doni le na rahat na sa dojna lipna çka ka thon Omeri ka thon të vërtetën e ka thon kjo plaka gabim e ka Omeri u kry muhabeti Domethonë, hoxha thot, shumica edhe pse thirrin prej përjashtë në hak, janë tu thirrë për tek vetvetja e tyre. Andaj, besimtari do me konë i kujdesshëm. Për ku a tu thirrë njeriu? A për tek vetvetja, a për tek Allahu xhelle ue ala. Pastaj ka thonë hoxha, e treta mesele është, se enne el basirate minel faraid. Se, largpamësia dhe dituria n'davet është prej farzeve, faraid, prej farzeve. Prej kah e ka nxjerrë hoxha se ilmi, dituria dhe largpamësia dhe urtësia janë obligim n'davet? Dijetarët kanë thonë koment, nëse daveti është obligim, atëherë Allahu ka thonë, s'ka davet pa ilm dhe largpamësi. Kështu që largpamësia është obligim. Kështu e ka nxjerr Hoxha kët dobi. Nëse daveti është obligim, atëherë daveti s'plotësohet pa ilm dhe largpamësi. Kështu që largpamësia dhe ilmi janë prej obligimeve. Kështu që dietar disa në koment këtij këtij libri kanë thënë dhe prej kësaj kuptohet se jo çdokush duhet m'u fut në disa kategori të davetit. Si për shembull, Grupeve filozofike, të cilat kanë filozofi dhe kanë inteligjencë dhe kanë të lexume shumë. Jo çdo njëri ka mundësi mi ju bo davet. Jo çdo njëri ka mundësi mi ju bo davet. Andaj ka thënë një hoxh Ebu Bekër ibn al-Arabi, ka thënë që një prej hoxhallarëve të mëdhoj, e ka pas një hoxh më të madh, nxënës i atij u kanë mirëpo ai u bo pastaj hoxha prej filozofave. Ghazali, Ebu Hamid El Ghazali, Allahu e mëshiroftë ngase është pendu. Mirëpo, ky Ebu Bekër ibn Arabi, kur ka tregu për hoxhën e vet, ka thonë, hoxha jonë, ka hi me një kaptin, pastaj ka dash me dalë, s'ka mujtë, ka dash me dalë, s'ka mujtë, ka hi në filozofi t'ju boje demant, e s'ka pas mundësi, pastaj, as mi ju bo demant, as me dalë për veti. A shikon rrezikshmërinë? Nijeti u kon i mirë, ka thonë të hi t'ju baj demant. Edhe ka shkujt libra e rreth demantit filozofave i ka të mira. Mirëpo është ndiku vetë prej filozofisë dhe është ba filozof. është ba filozof. Thot Ibnul Arabi, thot, as vetë s'ka mujtë me dalë. Kur ka dash me dalë, s'ka pas mundësi. Dhe kjo është rrezik i madh. Ngase jo çdokush, çdokujna mun mi bo davet. Po i bën davet asaj kategorie se cila është kategori e thjesht. Kategori masë e thjesht prej shumicës njerëzve të cilat nuk kanë mundësi, nuk kanë të njollosta trunat e tyre me filozofia dhe aristotelizma, atëherë ju bën davet. Dhe i thirr në rrugë të Allahut xhelle ue ala. Nëse ki ilm, atëherë s'ka problem. Nëse ki ilm dhe kie me çka mbrohesh dhe nuk ndikohesh prej asajna, s'ka problem. Mirëpo nëse nuk kije dituri të thellë atëherë kjo është problematik duhet mi rujt kufijt e Allahut xhelle ue ala e katërta prej meseleve ka thon se prej argumentimit dhe bukurisë së tauhidit është se Allahu xhelle ue ala e ka përmend davetin dhe pastaj ka thon thuaj wa ana dhe unë nuk jam prej mushrikëve wa ma ana min al mushrikin dhe unë nuk jam prej mushrikëve Dhe kjo është prej bukurisë së davetit. Kur i thirr dikan në rrug të pastër dhe ja tregon se unë nuk jam i njollos me shirk. Unë nuk jam prej mushrikve. Unë e rruga eme kristal. Rruga eme është kristal dhe ka thonë kjo keunuhu tenzihen lillahi teala dhe kjo është pastrim për Allahun xhelle ue ala. Pra, unë Allahut xhelle ue ala nuk i përshkuj kurgjo prej mangësive. Kjo është rruga në të cilën thirr besimtar. Pastaj ka thënë hoxha e pesta mesela është ndytësia dhe flliqësia e shirkut. Domethonë shirku është i ndytë. Andaj ka thënë Allahu xhelle ue ala innemel mushrikune nexhes. Mushrik janë të ndytë. Pse? Nuk janë të ndytë në mënyrë konkrete, që preket ajo. Ngase ai dorën e ka të pastër. Mirëpo në mënyrë abstrakte, kuptimore. Pse? Se i kan përshkrujt atij çka i ka krijue ortak. Inne shirke le dhulmun adhim Shirku është zullumi ma i madh Shirku është zullumi ma i madh Ai i cili i ban Allahut xhelle ue ala shirk Ai ka dështu Ai ka dështue në dunja dhe në ahiret Andaj ka thonë hoxha Dhe prej ndytësisë së shirkut është Dhe prej ndytësisë së shirkut është është ai i cili nuk thirr rrugën e Allahut xhelle ue ala dhe nuk e pastron vetveten dhe nuk thot wa ma ana minel mushrikin. Unë s'jam prej mushrikëve. Kjo është obligim për të thënë. Pastaj ka thënë. Dhe kjo është një mesele shumë shumë interesante, të cilat shumica e njerëzve nuk nuk e kuptojnë. E gjashta ka thënë, dhe kjo është min ehemmiha ka thënë hoxha, më e rëndësishmja. Ib'adul muslimi anil mushrikin, li alla yasira minhum walau lam yushrik. distancimi i muslimanit prej mushrikëve nga friga që mos t'bahet prej tyre edhe nëse s'ban shirk. Pse, ku e ka nxjerr këta? Allahu ka thonë, ue ma ene minel mushrikin, unë nuk jam prej mushrikëve, dhe s'ka thonë thuaj, unë nuk jam mushrik. A e shikoni dallimin e, e trajtës që e ka sjellë Allahu xhelle ue ala? S'ka thanë, unë nuk jam mushrik. Ngase njeriu mund mos me qenë mushrik, mirëpo rri me kan me ata çka janë mushrik. Allahu ka thënë wa ma ana min al-mushrikin. As nuk jam mushrik as që rri me mushrikët. Kjo është kuptimi i ajetit. Andaj ka thënë hoxha min ehemmiha, prej ma të rëndësishmeve, çka nuk e kuptojnë disa të cilat nuk ja dinë vlerën e akides. Thojnë, a është distancimi prej bidatxhive prej akides a? Prej çkahit koka distancimi prej prej bidatxhive? Prej çkahit koka? Kjo është ue ma ene minel mushrikin. As nuk jam mushrik e as që rri me mushrikët. E as nuk jam mushrik E as që rri me mushrikët Pse ka thonë hoxha Li ella jesira minhum Nga friga mos t'bahet prej atyneve Pejgamberi sallallahu alejhi ue sel-lem ka thonë El mer'u ala dini khalilihi Feljendhur ehadukum men jukhalilu Ka thonë njeri është në fejën e shokut vetë Le ta shikoje mirë njani prej juve me kanë rri Me kanë rri Andaj selefi kanë thonë Krejt le t'i mshefe bidatxhia Krejt, çka të dojë le t'i mshefe Shokin s'mun ma mshef mu Çka të dush mshef? Mëse, këtë besimet mshefi. Çka të dush mshef. Ama shoqnin, me kanë rri? Me kanë ligjëron? Me kanë ban kuvende dhe vendtubime? Këta s'un i mshef. S'ki mundësi me mshef. Kjo shifet haptazi. Kjo shifet haptazi. Andaj ka thonë hoxha kjo prej ma të rëndësishmeve se Allahu s'ka thonë thuaju unë s'jam mushrik, po s'rri me mushrik hiç. E leje mo që me kanë mushrik. Me kanë mushrik kjo prej katastrofave ma të mdhoja, po unë as nuk rri, as nuk mundesh me m'pa me ata. Andaj kjo është një mesele shumë e madhe. Pastaj ka thonë hoxha e shtata teuhidi evvelul vaxhib. Vaxhibi ma i madhë është teuhidi Allahut xhel-le ve ala. Na përmendëm se ka thonë pejgamberi sallam feljekun awwalu ma tad'uhum ilejh. E para për të cilën ti ki me i thirr ata është tauhidi. La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Dhe me u kuptue mirë, me kushtet e saja dhe me obligimet dhe gjithçka çka ngërthen fjala La ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah. Fe in hum eta'uke nëse të ndëgjojnë dhe të zbatojnë Ata çka ti pi thirr prej tauhidit, fa a'limhum an Allah iftarada alehim khamsa salawat. Pastaj kallxoju atyre se Allahu ja u ka bo atyre pesë vakt namaz obligim. Andaj hoxha ka thonë, kjo është argument se ma e madhja prej të mëdhojave është tauhidi Allahu xhel-le ve ala. Teuhidi Allahut tebareke ve teala, andaj hoxha e ka nxjerr prej kësaj prej këtij hadithit dhe kjo është prej demant thash për ata të cilët thonë ai nuk i di meselet e abdesit e më fol për meselet e teuhidit. Ai nuk i di meselet e abdesit e nuk i di e më fol për meselet e teuhidit. Kjo është prej meseleve ma të mdhoja, prej meseleve ma të mdhoja e padiskutueme, e padiskutueme. Pastaj ka thënë hoxha e teta. Mes njeriut dhe shirkut dhe kufrit është lanja e namazit. Femen terakeha, fekad kefera. Kush e len ata, ka ba kufër. Dhe shikoni këto është një mesele na do ta majmë një ligjëratë posaçme për këtë mesele, mirëpo këtu blic. Pejgamberi sallallahu alai sallam e ka përmend një fjalë e cila është e përbame prej tre shkronjave. Femen terake. Terake në gjuhën arabe është me lanë, me braktis, mos me veprue. Murxhit kanë thënë femen xhehadeha. Kush e mohon ata? Jo kush e le, po kush e mohon. Kanë thënë dijetarët e Ehli Sunnetit. Pejgamberi sallam e ka thënë një, një fjalë prej tre shkronjave. Ju e keni shpjeguar një fjalë me një fjalë tjetër e cila është gjithashtu prej tre shkronjave. A e ka ditë pejgamberi sallam këtë fjalën prej tre shkronjave s'e ka ditë? Pejgamberi ka mujt me thon femen xhehadeha fekad kefer. Kush e mohon obligimin ban kufër. Po s'ka thon ashtu ka thon femen terekeha. Pejgamberi po e synon kush e le, jo kush e mohon. Tereke xhehade 3 me 3. Pse pejgamberi e ka pru çket treshin e s'e ka pru çket tjetrën? Se pejgamberi e synon qta kush e le, kush e len. Andaj kjo kqyre sa e ka madhësin e madhe Megjithëta teuhidi është para kësajna Teuhidi është para kësajna, se nuk i pranohet njeriut namazi, as as një vepër, pa e plotësue teuhidin dhe me realizu teuhidin, kristal, ashtu siç don Allahu xhelle ue ala. Pastaj ka thonë, hoxha e nanta, kuptimi i fjalës la ilaha illallah, shahadetin. Shahadetin, çka ka thonë? Se në transmitim tjetër ka ardhë, me njësu Allahun xhelle ue ala. Dijetarët kanë thonë, kjo është dy mundësi. E dhjeta, dhe nëna e kujdesin qësaj mesele, se na ka përmend hoxha. Enel insane kad jekunu min ehlil kitab, wa hua la jarifuha. Subhanallah, shikoni që këtë mesele. Ka thot hoxha, Allah mëshiro, se insani, njeriu, mundet pe, me qenë prej njerëzve të librit. Çka prej njerëzve të librit me qenë hoxhë? Me pas dije të madhe. Si jehudët, jehudët kanë dije shumë. Hoxha thot, dhe se njeriu mundet me qenë prej njerëzve të dijshëm, ue la jarifuha, dhe s'e njef shahadetin. Ue hue la jarifuha. Argument, se e ka çu te njerëzit të cilët kanë qenë n'Jemen. Edhe i ka thonë, ki kujdes, o Muadh, se s'je tu shku te njerëz të thjeshtë, po je tu shku me njerëz që kanë dije. që ato nuk e pranojnë gjithçka po kanë dije janë të mush në dije megjithëta nuk ta pranojnë lehtë ato çka i ka thonë tregojau shahadetin shikoni njerëz të dijshëm s'e kanë dit shahadetin la ilaha illallah muhammed rasulullah nuk e kanë kuptue andaj thot hoxha prej ksaj e ka nxjerr prej këtij hadithit njeriu mund me qenë hoxhë ue la jarifuha dhe s'e di kuptimin e shahadetin a ka mundësi? ka mundësi Ka mundësi se kjo ka ndodhë, kjo ka ndodhë dhe ndodhë gjithmonë. Wa la ya'malu biha dhe as që punon me shahadetin. Dhe as që punon me shahadetin. Andaj neve nuk nuk ban me na mashtrua thellësia e diturisë. Na tham dituria është është diçka që Allahu xhelle ue ala ka lavdëruar shumë. Dhe pa dituri s'ka mundësi kurgjë. Mirëpo, ka mundësi njeriu me qen i dijshëm dhe mos me ditë shahadetin ka mundësi. Ka mundësi. Edhe kjo ka ndodhur gjithmonë në histori e njëmbdheta et-tenbihu ala et-talimi bit-tedrixhi ka thonë e ka mësu Muadhin me mësue shkall shkall, shkall. mos shko me mësu atë çka s'ka dobi para asoj çka është ma e dobishme atë çka e rëndësishme para asoj çka ma me rëndësi ka të rëndësishme edhe ma me rëndësi apo namazi a i rëndësishëm po ka ma me rëndësi se namazi Ka ma me rëndësi se namazi La ila ila Allah me kuptu e sot është ma me rëndësi se gjithçka Ma me rëndësi se sa gjithçka Imam Maliku ka thanë Umetin Fundin e umetit nuk e përmirëson vetëm çka e ka përmirësu fillimin e saj Çka e ka për, përmirësu fillimin? 13 vite ka thirr pejgamberi kurgja tjetër pos La ila ila Allah Muhammed Rasulullah Andaj thot Muhammed Kutbi, rahimehullah, a thot a mendon njëri prej neve se 13 vite pejgamberi a ka hub vakti, ka hub koha. A s'ka mujt me i mësu me një vjet a, një vjet. A di sa një vjet, një vjet. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kon që ka ditë ma së mirti me fol, ma së mirti me shpjegu. Mirëpo megjithatë 13 vite. të plota. Pastaj ka vazhdue prapë edhe 10 vite tjera, mirëpo 10 vite tjera ka zbrit legjislacioni islam. Andaj ka thonë hoxha, ja ka mësue shkallëzimi. Ja mëson ma të rëndësishmen, pastaj të rëndësishmen e kështu me radhë. Pastaj ka thonë hoxha, e dymdhejta se meselet fillohen me çka është ma me vlerë, pastaj te poshtë. Ma me vlerë, pastaj te poshtë. Nuk nxjerret abdesi para teuhidit, nuk nxjerret zeqati para teuhidit. Nuk nxjerret sjella, sjellja para teuhidit. Nuk nxjerren këto sende para teuhidit. Teuhidi është gjithçka, pastaj zdrypin këta te poshtë. Pastaj ka thënë hoxha e 13-ta ku ndahet zeqati. Ngase në hadith është përmend, ngase neve e kemi për qëllim me shpjegue këta çka hoxha i ka zgjedh fjalët e hadithit të cilat don me argumentu me ata, ndërsa hadithi ka edhe dobi të fikhut, ku ndahet zeqati. Andaj pejgamberi ka thonë, e merr pasurinë prej të pasurve, Edhe e çon te të varfërit. E çon te të varfërit. Pse? Ngase kjo është hikmeti i zeqatit. Allahu xhelle ue ala nuk i vyn pasuria e zeqatit. Ja ejjuhen nasu entumul fukarau ila Allah. O ju njerëz ju jeni fukara për Allahun. Wa huwa al-ghani. Allahu i pasur. Po Allah e ka bërë për t'varfërin me ja mundësue kushtet minimale me jetue, ja merr pasurinë të pasurit e çon te i varfëri. Ka thanë e 14-a, keshful alimi shubhete anil muteallim. Me ja largue mësuesi nxansit dyshimet. Qysh dyshimet, ka mundësi dikush mundet me thonë që ka pasuri, pse për po ma merr pasurinë, ku është urtësia, pse për po ma merr pasurinë, për me ja largu dyshimet, mos mendoni që e po merr për veti pasurinë, jo, unë ja çoj këtyre, unë e marr këtë pasuri, mirëpo po ja çoj këtyre fukarave, nuk e marr për veti, andaj, këta e ka nxjerr hoxha prej kësaj mesele që nxonësi ka mundësi me pas dyshime, Se nxënësi nuk i di këto meselat, as xhemati nuk i di këto meselat, mirëpo hoxha nuk ban m'u ba koprrac, po duhet me largu dyshimet menjëherë. Mos me lan me çitja me me me zon vend te koka e nxënësit. Pastaj ka thon hoxha e 15-ta, mos me jau marr pasurinë ma të mirë. Ka se Pejgamberi alejhi selam ka thon, ijjake wa karaimul amwal. Ruju mos jau merr pasurinë ma të mirë. Kur ta merr zeqatin, ai nuk e ka obligim me ta dhon ma të mirën. Ma të mirën nuk e ka obligim Po mesataren As ma të ultën Po as ma të lartën Ai është i pasur se Allahu e ka bo të pasur Ti nuk mundesh me shku me ja marr ma të mirën Po ja merr ata çka është mesatare Pastaj Pejgamberi alejhi selam ka thonë Wattaki da'wat al madhlum Tu ba davet ruju mos t'i hish në hak dëni Dikujna e ai të baje dua kundër tije. Ruju duajës të të bamit zullum. Itteki dawet el madhlum. Ruju prej atij çka i është bo zullum, i është bo zullum, se mos të baje dua kundër tije. Pse? Se Pejgamberi alejhi selam ka thonë, fe innehu lejse bejneha ve bejne Allahi hixhab. Se mes lutjes të atina dhe Allahut s'ka perde. Me ba ai çka i është ba zullum me ba dua Allahu xhelle wa ala ja pranon n'vend Ja pranon n'vend Edhe pse nëse gjurmët e pranimit nuk i shofim na meniherë Mirëpo Allahu e ka premtu Se mes atij çka i është ba zullum të maltretumit Dhe Allahut kur të baje dua s'ka mundësi m'u kthy Edhe nëse gjurmët e duajës vijnë ma vonë. Pastaj, ka thonë meselja e 17, lajmi se duaja e të bamit zullum s'ka perde. Andaj duhet me pasë shumë kujdes. Shumë kujdes mos me i ba njerëzve zullum. Se ka mundësi ta ban ni dua, kurr hajr n'jetën tane nuk munesh me pa. Kurr hajr n'jetën tane nuk mundesh me pa, se s'ka perde mes atij dhe Allahut. E ban një dua i cili i ki bo zullum atina dhe ti mendon që pastaj gjurmët e të këqijave të vijnë ty pas. Gjurmët e të këqijave të vijnë pas. E tetëmdhjeta ka thonë se prej argumenteve të teuhidit është se teuhidi sjell sprova dhe vështirësi. Se Pejgamberi alejhi selam ka hjek shumë. Për me realizu qikëta çka Allahu xhelle wa ala ka obligu, ka hek shumë, është maltretu shumë. Edhe shokët e tij gjithashtu janë maltretu shumë. Mirëpo e kanë kuptu vlerën e teuhidit. E kanë kuptu vlerën e teuhidit. Andaj thotë hoxha, duhet me bo sabër gjatë kësaj rrugës. Pastaj ka thënë hoxha e nëntëmbëdhjeta, argumenti i pejgamberisë është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë flamurin një njeriu të cilin e don Allahu xhelle ve ala dhe Allahu e don ata dhe Aliu është ai i cili Allahu tebareke ve teala e don dhe ka dëshmuar këta dhe ka vdek me teuhid. Andaj kjo është prej argumenteve të pejgamberisë. Gjithashtu prej argumenteve të pejgamberit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ka thënë hoxha mesela 20 se pejgamberi e ka pshty në sy E ka pshty lehtë në sytë e Aliut radiallahu an dhe është shëru në vend. është shërue në vend. Dhe thotë transmetuesi, është shërue sikur mos me pas qenë i smutë kurrë. Sikur mos me pas qenë i smutë kurrë, kjo është prej argumenteve të pejgamberisë. Pastaj ka thënë hoxha, në hadith ka vlerë të Aliut radiallahu an. Vlerë të Aliut radiallahu anhu. Pastaj ka thënë vlera e sahabeve. Vlera e sahabeve është shumë e madhe. Nga e ka nxjerr? Gjithë natën kanë ba muhabet se kush koka qaj çka pe dojka Allahu. Paramendo, gjithë natën s'kanë flejt, kush koka qaj person çka e merr flamurin, nuk i ka interesu flamuri si flamur. Po pe dojka Allahu dhe pejgamberi qat njeri. Kjo u kon ajo çka i ka interesu. Dhe kjo është vlera e sahabeve. Kjo është vlera e sahabeve. Ju ka interesu kush pe dojka Allahu xhelle ve ala. Ka thënë hoxha e 23-ta dhe kjo është interesante se krejt çka janë kon prezent dhe kanë vrapue, asnjëri s'e ka marr. Personi çka s'e ka lyp, ai u kon. Ai u kon në shpi i smut. As që e ka dit se ai ka me ju dhon flamuri, ka thon bem ku o Aliu. Kështu që njeriu që ka vlera ndonjëherë s'ka s'ka nevojë as me njoft njerëzit. Nëse e don Allahu xhelle ve ala. Nëse e don Allahu xhelle ve ala, s'ka nevojë as me vrapuar. I smut u kon, s'ka pa mirë prej syve. E ka lyp pejgamberi sallam, e ka shërue Allahu xhelle ve ala, sebeb ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka dhënë flamurin. Kështu që thotë hoxha, duhet me pas iman në kader, se ata çka don Allahu ndonjëherë me ja ngrit pozitën, ja ngrit, edhe nëse na nuk dojna. El imanu bil kaderi li husuliha li men lem jes'a leha. Thotë, duhet me pas iman në kader, caktimin e Allahut, që Allahu ndonjëherë i jep dikujt vlera, edhe pse na s'e kena mendu që qatij ka me i dhon vlera. Ndonjëherë neve na duket dikush tjetër, pa po Allahu e ka zgjedh dikant tjetër. Nuk ka nevojë me u ngut. Andaj, kanë thonë dijetarët, edhe Ibni Hazmi ka thonë, ai çka ka argumente, s'ka nevojë me bërtit. Ai çka ka argumente, s'ka nevojë me bërtit. Ai çka s'ka argumente, mundohet me bërtit për me, për me mbrojt. Pse? Se atina nuk i mjaftojnë argumentet për me pohue meselën, kështu që Strehohet te bërtitma. Ndërsa ai çka ka argumente, s'bërtet hiç. Thot, ja argumentet ku i kam. Nëse janë këto, nëse i shef dhe ki, ki mend me i kuptue, s'kam nevoj me bërtit. Pastaj ka thonë hoxha e 25-ta daveti në islam para luftës. E da'vatu ila islami qabla al-qital. I ka thonë Aliut radijallahu, njëherë thirri n'teuhid në islam para se me shpallë luftë. Me i shti n'xhenet. Andaj ka thon pejgamberi alejhi selam Allahu e shtin n'xhenet dikan edhe në pranga. Dijetarët kan thon kur e kan komentuar hadithin qysh në pranga, në luftën e Bedrit janë zon rob, a po, shumë prej mushrikëve. Shumica prej atyre kanë pranuar Islamin. Rob kanë ardhë, mirëpo pastaj kur e kanë pa vlerën e Islamit e kanë pranue. Andaj vazhdon ka thënë, Allahu xhelle ve ala e shtin n'xhenet dikan edhe zhagza. E ka pru pi luftës zhag. Edhe e ka pranuar Islamin dhe ka hi n'xhenet. Andaj ka thënë hoxha, duhet me pas parasysh davetin para çdo sendi. Daveti është ma e larta. Thirrja në teuhid është ma e larta. Lajmëroju mirë hakin e Allahut dhe hakin e Allahut ndaj njerëzve. Na e kena përmend hadithin se kush e adhuron Allahun, Allahu e fut në xhennet. Tregojau ata. Tregojau mirë me urtësi dhe dituri. E 28-ta ka thonë El ma'rifetu bi hakkillahi fil islam Duhet me njoft mirë hakin Allahut në islam Duhet me njoft mirë hakin Allahut në islam Dhe kjo nuk njifet pos në në mësimin e akides Ngase akiden kena përmen lip në fillim të kaptinave Kaptinave çka mësohet në akide? Allahu xhelle ve ala Në akide mësohet vetëm për Allahun tebareke ve teala. Ndërsa njeriu ma i lumtur në dunja dhe në ahiret, është ai çka ma s'shumti ia di hakin Allahut. Ia di ma s'shumti hakin Allahut. Pastaj ka thonë e 29-ta, shpërblimi i madh për ata i cili bëhet sebep m'u udhëzu ni tjetër. Ma e mirë se këtë dunjaja Dunjaja ka çka mos këtë dunja Prej lezeteve dhe knaqsive dhe epsheve dhe të mirave Çka të dush ka në dunja Mirëpo pejgamberi alejhi selam ka thonë Kërejt kjo kur gjo e që është në krasim me mu uzu një njeri n'durt e tua Dhe kjo duhet me na nxit neve për davet Duhet me na nxit neve për davet dhe ambicie për davet Pastaj ka thonë hoxha e 30-ta është dhe me këta e përfundojna Lejohet me u betu pa t'kërku dikush me u betu Lejohet me u betu pa të kërku dikush me u betu. Nga e kanë nxjerr këta se pejgamberi alejhi selam ka thënë fa wallahi li an yahdi Allahu bika rajulan wahida. Aliu nuk i ka kërku m'u betue. Mirëpo pejgamberi alejhi selam ka thënë pasha Allahun, një njeri m'u udhëzue n'durt e tua ma mirë se sa këtë dunjaja apo me pas deve të kuqe. Kështu se lejohet ndonjëherë m'u betue pa të kërku dikush Mu u betue. Mirëpo kanë thonë dijetarët që nuk ban m'u bo zakon. Pse nuk ban m'u bo zakon? Kanë thonë dijetarët, nuk ban m'u bo zakon betimi, pa kërku dikush, sepse njerëzit menojnë që ti je i dyshimt. E përdor betimin për me u arsyetu. Vallahi billahi, dikush e ban zakon. Njerëzit, selefi, kur e kanë shpeshtu dikush vallahi billahi, kanë dyshu te ai.